Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 27. veljače 1933. godine Ernst Hanfstengel spava u rezidenciji Hermana Geringa, jednog od glavešine nacionalsocijalističke Njemačke radničke partije i tek imenovanog ministra unutrašnjih poslova Pruske. Hanfstengel, poznati pod nadimkom Puci, poslovni je čovjek i bliski prijatelj Adolfa Hitlera, vođe nacističke stranke koji je krajem siječnja te 1933. godine imenovan za kancelara Njemačke. Hanf Štengl je čvrsto spavao kada mu je u sobu ušao kuće pazitelj, koji ga je probudio i odveo do prozora spavaće sobe. Kroz prozor se vidio Reichstag, njemački parlament u plamenu. Hans Stengel je nazvao Jozefa Gebelsa, vođu nacističke stranke u Berlinu i glavnog propagandista te stranke. Puc je bio na glasu kao čovjek sklon šalama i Goebbels mu isprava nije vjerovao da gori zgrada Reichstaga. Puc je inzistirao da se ne šali. Goebbels je onda provjerio što se događa i saznao je da Berlinska vatrogasna brigada pokušava ugasiti požar u Reichstagu. Goebbels je nazvao Hitlera i rekao mu što se događa. Vrlo brzo su Hitler, Goebbels i Gering došli do Reichstaga. S njima je bio i Rudolf Diels, čelnik pruske političke policije. On jedini nije bio član nacističke stranke. Dils je trebao izvijestiti da je policija kod Reichstaga uhitila nizozemskog komunistu Marinusa van der Lubea. Hitlerovu reakciju opisuje Richard Evans u knjizi Dolazak Trećeg rajha. Pozvan da izvijesti skupinu vodećih nacista, Dils se susreo s prizorom zastrašujuće histerije. Sjećajući se nakon rata tih dramatičnih događaja, rekao je Hitler se s obje ruke naslonio na kamenu ogradu balkona i u tišini gledao u crveno more plamenova. Kad sam ušao, Gering je došao do mene. U njegovom glasu ležela je cijela prijeteća emocionalnost tog dramatičnog trenutka. To je pokušaj komunističkog ustanka. Sada će udariti, ne možemo gubiti niti trenutka. Hitler se okrenuo okupljenoj družini. Sada sam vidio da je njegovo lice plameno crveno od uzbuđenja i od vrućine koja se skupljala u kupoli. Vikao je kao da želi eksplodirati, na neobuzdan način kakav kod njega prije nisam vidio. Sada neće više biti milosti. Svatko tko stoji na našem putu bit će uništen. Njemački narod neće imati razumijevanja za popustljivost. Svaki komunistički funkcionar biće će ustrijeljen gdje god se nađe. Komunistički zastupnici moraju biti povješani već ove noći. Svi koji su uz komuniste moraju biti uhićeni. Protiv socijaldemokrata i Reichsbanera također ne smije biti milosti. Dils je nakon tog izljeva bijesa izvijestio okupljene nacističke glavešine da se na temelju prvog ispitivanja može reći da je van der Lube luđak i da je djelovao sam. Hitlera to nije zanimalo. On je palež Reichstaga odlučio iskoristiti za obračun s političkim protivnicima. Sljedećeg dana, 28. veljače 1933. donesena je uredba o zaštiti naroda i države. Adolf Hitler imenovan je za kancelara Njemačke krajem siječnja 1933. godine. 28. veljače te godine počela je totalitarna vladavina nacističke stranke i njezinog vođe. Odmah nakon što je Hitler postao kancelar, paravojne skupine nacističke stranke SA i SS odredi počeli su s terorom u Njemačkoj. Sada se u taj teror uključila i policija. Do 15. ožujka uhićeno je 10.000 komunista. Službena izvješća iz ožujka i travnja te godine daju podatke o 8000 komunista uhićenih samo u području Porajnja i Rura. U tom ozračju prvog terora nacista održani su i 5. ožujka novi izbori za Reichstag. Nacistička stranka ni tada nije dobila većinu u parlamentu, ali je teror učinio svoje. 23. ožujka novi je parlament sa 444 glasa za i samo 94 glasa protiv prenio zakonodavne ovlasti na vladu. Bio je to formalni početak totalitarne vladavine. U veljači i ožujku na desetine tisuća ljudi ušle su u žrvanj nacističke totalitarne vlasti. 10. ožujka osnovan je prvi koncentracijski logor u Dachau, gradiću u Bavarskoj. Među onima koji su osjetili prvi nalet nacističkog terora bili su i suradnici Instituta za društvena istraživanja u Frankfurtu. 13. ožujka 1933. nad gradskom vječnicom u Frankfurtu zavjorila se zastava s kukastim križem. Istog dana policija je ušla u institut. Samo dvije godine nakon što je Max Horkheimer održao svoje nastupno predavanje kao direktor instituta u kojemu je zacrtao multidisciplinarnost istraživanja koja bi trebala odlikovati tu znanstvenu ustanovu koja će kasnije biti poznata kao kritička teorija, on i njegove kolege morali su bježati iz Njemačke. Jedan od suradnika instituta koji je morao otići iz Njemačke bio je i Walter Benjamin. Martin Jay u knjizi Dijalektička imaginacija, povijest Frankfurtske škole instituta za socijalna istraživanja piše. Dolazak nacista na vlast učinio je kraj malobrojnim izvorima dohotka koji je Benjamin imao u Njemačkoj. Nakon neuspješnih pokušaja da piše pod pseudonimom Detlef Holz i C. Konrad, Benjamin je prihvatio neizbježnost iseljenja. Izabrao je Pariz, grad u kojem se osjećao ugodno prilikom prethodnih posjeta. Taj moderni grad bio je u mnogom pogledu jedno od središnjih žarišta njegova rada. Osim toga, Pariz je bio europska metropola par excellence. Još 1927. Benjamin je počeo raditi na važnijoj analizi građanske kulture Urge Šihte, predpovijesti 19. stoljeća, koja je koristila Pariz kao svoju središnju metaforu. I drugi suradnici Instituta za društvena istraživanja, poznatijeg kao Frankfurtska škola, potražit će utočište pred nacističkim terorom u drugim zemljama. Većina njih, poput Teodora Adorna, Maxa Horkheimera, Franca Neumana, Herberta Markuza, Erika Froma i drugih, utočište će naći na drugom kontinentu, u Sjedinim američkim državama. Walter Benjamin nije mogao bez Europe. Benjaminova odluka da ostane u Europi pokazat će se kobnom za njega. Prvo ga je, nakon što je Francuska zajedno s Velikom Britanijom objavila rat Njemačkoj, francuska vlada internirala na nogometnom stadionu Yves du Manoir u Kolombeu. Francuske vlasti nije zanimalo što je Benjamin kao židov morao bježati iz nacističke Njemačke. One su u njemu gledale Njemca. Nakon internacije na stadionu, Benjamin je tri mjeseca proveo u zatvoreničkom logoru kod Nevera u Bretanji. Kada su ga vlasti pustile zatočeništva, on se vratio u svoj stan u Parizu i tamo završio esej teze o filozofiji povijesti. U miru Benjamin nije dugo uživao. Stuart Jeffries u knjizi Grand Hotel Bezdan, životi frankfurtske škole, piše. 13. lipnja 1940. na dan kada su Nijemci ušli u Pariz, Benjamin i njegova sestra Dora, koja je upravo oslobođena iz internacijskog logora, pobjegli su u Lourdes u neokupiranoj Francuskoj. Benjamin je očistio stan od svojih najvažnijih radova, uključujući i verziju berlinskog djetinjstva oko 1900. iz 1938 verziju umjetničkog dijela u razdoblju tehničke reprodukcije i svoju kopiju teza o filozofiji povijesti i povjerio ih Žoržu Bataju, piscu i knjižničaru Bibliotek Nacional. Ostatak je iz njegovog stana konfiscirao gestapo koji je imao zapovjedi za njegovo uhićenje. u Lurdu u onome što će biti poznato kao Višijevska Francuska, Benjamin i njegova sestra ostaće dva mjeseca. Za to vrijeme kolege i prijatelji iz frankfurtske škole radit će sve kako bi mu priskrbili vizu za ulazak u Sjedinjene američke države. Preko instituta koji se ponovno okupio u izbjeglištu, Benjamin je dobio mjesto profesora na sveučilištu u Havani. Američki konzulat u Marseju dao mu je vizu za ulazak u SAD, kao i tranzitnu vizu za prelazak preko Španjolske i Portugala. Međutim, pitanje je bilo kako izaći iz Višijevske Francuske, koja je bila kvislinška država nacističke Njemačke. Nakon Lurda Benjamin je otišao u Marsej. Njegova sestra sakrila se prvo na selu, a onda je ilegalno prešla u Švicarsku i tako se spasila. Benjamin je krenuo drugim putem. Stuart Jeffries piše. Sredinom rujna Benjamin i dvoje izbjeglica koje je upoznao u Marseju odlučili su, zato što nisu mogli napustiti legalno Francusku, da odputuju na selo blizu granice sa Španjolskom i pokušaju prijeći Pireneje pješice. 25. rujna malena skupina izbjeglica, uključujući i Benjamina, krenula je preko planina slijedeći krševiti put. Jedna u toj skupini, politička aktivistica Liza Fitko, brinula se zbog slabog stanja Benjaminovog srca, koje je taj put činilo riskantnim, ali on je inzistirao da na njega pođe. Tijekom putovanja on bi hodao 10 minuta, onda se na minutu zaustavio kako bi povratio dah. Sve vrijeme čvrsto je držao crnu ataše torbu, u koje, je, rekla je Fitko, bio novi rukopis, koji je bio važniji od njega. Ali nije to bilo jedino što je nosio. Pisac i izbjeglica Artur Kestler sjetio se da je Benjamin otišao iz Marseja s dovoljno morfija da se ubije konja. Na tom putu preko Pireneja Benjamin je ponekad izgledao kao čovjek koji je bio na rubu srčanog udara. Izbjeglice, zajedno sa istrpljenim Benjaminom, došle su u Port Bow, malenu luku na granici Španjolske i Francuske. Port Bow bio je na španjolskom dijelu granice. Činilo se da je spas konačno tu. U trenutku kada je skupina izbjeglica u kojoj je bio Walter Benjamin došla u španjolsku lučicu Port Bow, Španjolska, koja je tada vladao režim Franciska Franka, zabranila je svima koji su ilegalno prešli španjolsko-francusku granicu ostanak u Španjolskoj. Stuart Jeffries piše. Skupini je prijetilo da budu vraćeni na francusko tlo, vjerojatno kako bi bili internirani, onda prevezeni u njemački koncentracijski logor i tamo ubijeni. Stavljeni su u hotelu pod stražu, tamo je Benjamin u stanju očaja napisao samoubilačku poruku koju je dao jednoj od izbjeglica Henny Gurland. Gurland je kasnije rekla kako je se činilo nužnim uništiti poruku, ali ju je rekonstruirala po sjećanju. U situaciji koja ne daje izlaz, nemam drugog izbora nego završiti sa svim tim. U malenom selu u Pirenejima, gdje me nitko ne pozna, moj će život završiti. Walter Benjamin progutao je morfi koji je nosio u atašoj torbi. Kao datum njegove smrti navodi se 26. rujna 1940. godine. Sljedećeg dana španjolske vlasti otvorile su granicu za ljude koji su ilegalno ušli iz Francuske – na njegovom nadgrobnom spomeniku Port Bow piše sedma teza njegovih teza o filozofiji povijesti. Ta teza glasi, nema dokumenta kulture koji istovremeno ne bi bio dokument barbarstva. 22. lipnja 1924. godine u Frankfurtu je dovršena gradnja zgrade u kojoj će se smjestiti Institut za društvena istraživanja. U njemu je skupina uglavnom mladih lijevih intelektualaca, filozofa, pravnika, ekonomista, psihoanalitičara, sociologa pokušavala odgovoriti na jednostavno pitanje. Zašto na zapadu Europe revolucija, za čiji su početak postojali uvjeti, propala? Brzo je uz odgovor na to pitanje trebalo odgovoriti na još jedno kako je moguće da se na zapadu Europe pojave fašizam i nacizam. Većina suradnika Frankfurtske škole uspjela je pobjeći pred nacističkim terorom. Većina se sklonila u Sjedinjene američke države. Tamo u Novom svijetu primijetili su da stvari također ne idu u dobrom pravcu. Nešto je, smatrali su teoretičari Frankfurtske škole, fundamentalno bilo krivo sa svijetom. Ključnu ulogu u tom krivom smjeru svijeta imala je masa, ona koja je omogućila dolazak fašizma i nacizma i ona koja je održavala potrošačko društvo novog svijeta, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Masa se ne sastoji, to su uvijek zaboravljaju od puno ljudi, Masa je jedno biće sa puno glava ili puno tjelesa, ali je zapravo jedno biće, su svi jednaki. Paradigma jest masovni govor u političkom smislu riječi, u kojem imate sto tisuća ili milijun ljudi i zapravo samo dvije osobe. Jedna je govornik, a druga je masa kao jedno biće. To oni sad vide najprije kod Hitlera, Nürnbergski govor i tako dalje. I onda vide bez političkog govornika, ali sa radio-televizijskom reklamom, u SAD i vide to da svi ljudi imaju iste vrste pokućstva. Brecht ima jednu bilješku koju šalje Adorno. To je nevjerojatno već treća familija o kojoj sam došao, koja ima potpuno jednako uređen stan kao prve dvije familije. Koje te ljude natjerao? Točka. Nitko, uskličnik. Sami su, pod navodicima, sami, pristali na to da ne budu samostalni. Dakle, moda je sad se nosi ovo, sad se nosi ono, sad se oblači ovo, sad se prema kuće ovako ili onako, vozi se ovakav auto ili vozi se onakav auto. I da će još dalje, ljudi govore svi iste stvari, da su čitali iste novine, slušali isti radio, gledali istu televiziju. I taj element masovnosti je nešto što je duboko pogodilo sve frankurske teoretike, pa i one koji to nisu bili iz te grupe kao što je recimo Thomas Mann i Brecht koji imaju slično iskustvo. I to ih navodi na uvjerenja se radi o jednom mnogo zbiljnijem prijelomu koji nije naprosto vezan uz to da nekakav luđak koji se zove Hitler sa nekakvom skupinom zločinaca koji se zovu nacisti došao na vlast u Njemačkoj, nego obuhvaća zapravo čitav opstanak najrazvijenijeg dijela zapadnog svijeta. Dvije su stvari ovdje dodatno važne. Njih osim zapadne Europe i SAD ništa više ne zanima. Dakle, Sovjetski savez je negdje na marginama, osim Benjamina koji je tomu nešto pisao sa veoma opreznom kritikom, ali svako ne s oduševljenjem. Kolonijalni posjedi postkolonijalne države, ako ih već ima to vrijeme, nisu uopće interesantni. Dakle, oni su koncentrirani na ovaj najrazvijeniji dio svijeta. I drugo, njih sad počinje zahvaćati jedan element koji će biti kasnije veoma karakterističan za njih, a to je pesimizam. kada je Max Horkheimer od Karla Grünberga preuzeo vođenje Instituta za društvena istraživanja, promijenio je radikalno smjer istraživanja tog instituta. Grünberg je od instituta htio napraviti novi tip znanstvene radne organizacije, koja se trebala baviti povešću socijalizma i radničkog pokreta. Takav se smjer razvoja instituta promijenio kada je Horkheimer postao njegov direktor propast revolucije u Njemačkoj i uspon fašizma i nacizma učinili su nužnim da se u pitanje dovede sam smjer u kojem se kreće marksizam. Još 1936. u svom eseju Umjetničko dijelo u razdoblju tehničke reprodukcije Walter Benjamin napisao je ove redke. Kad se Marks prihvatio analize kapitalističkog načina proizvodnje, taj način proizvodnje bio u svojim počecima, Marks je istraživanje usmjerio tako da su dobila prognostičku vrijednost. Pošao je od temeljnih odnosa kapitalističke proizvodnje koji su u njegovoj interpretaciji pokazali što se u budućnosti može očekivati od kapitalizma. Vidjelo se da od njega valja očekivati ne samo svejaču eksploataciju proletarijata, već na kraju i stvaranje uvjeta koji će omogućiti i njegovo vlastito dokidanje. Prema Benjaminu, kapitalizam više nije bio na putu samouništenja, već je on bio na putu gospodarenja cijelim društvom. Više nije samo ekonomija bila područje koje je trebalo istraživati i na kojemu se trebalo boriti. Sada su mjesta borbe postali kultura i umjetnost. Kapitalizam više nije bio samo sustav proizvodnje koji se temeljio na eksploataciji radničke klase. Sada je to sustav koji kroz tehnologiju, kulturu i medije, radio, novine, filmove pojačava i u isto vrijeme prikriva eksploataciju kultura postaje sredstvo počinjavanja. Max Horkheimer i Theodor Adorno u knjizi Dijalektika prosjetiteljstva pišu. Kultura svemu danas nameće sličnost. Film, radio, revije predstavljaju sistem. Svaki odjeljak skladan u sebi i suglasan s drugima. Čak i estetske manifestacije političkih suprotnosti podjednako veličaju čelični ritam. Svijetle, monumentalne zgrade koje posuda niču reprezentiraju čistu smisaonu planskost koncerna koji zahvaćaju čitavu državu, kojima je već stremilo razulareno poduzetništvo. Spomenici tog poduzetništva su okolne mračne poslovne kuće i kuće za stanovanje beznadnih gradova. Starije kuće oko betonskih centara već izgledaju kao sirotinske četvrti, a novi bungalovi na kraju grada kao i nesolidna konstrukcija na međunarodnim sajmovima slave tehnički napredak i pozivaju na to da ih poslije kratke upotrebe odbace poput kutija za konzerve. Projekti za izgradnju gradova u kojima se higijenskim malim stanovima, tako reći, želi perpetuirati individua kao samostalna, tu istu individu još temeljitije podređuju njezinu suprotniku, totalnoj moći kapitala. Stanovnici se u svrhu rada i zabave, kao proizvođači i potrošači, pozivaju u centre – sva je masovna kultura pod monopolom identična. Benjamin je svoj esej napisao 1936. u Parizu. a Adorno i Korheimer svoju su dijalektiku prosvjetiteljstva napisali za vrijeme progonstva u Sjedinim američkim državama. Za dorna i Korkheimera prosvjetiteljstvo i moderna znanstvena misao pretvorile su razum u iracionalnu silu, koja ne samo da gospodari prirodom, već i samim ljudima. Takva racionalizacija društva vodi do totalitarizma koji predstavlja potpunu negaciju ljudske slobode. Za misli i ton te knjige važni su ne samo iskustvo stečeno u Njemačkoj u vrijeme rasta nacizma, već i boravak u Sjedinim američkim državama. Oni su išli u SAD uvjereni da će se ne samo naći u situaciji da spasu žive glave, nego da vide drugčiji svijet, novi svijet u smislu mundus novus koji znači doista promjenu odnosno na staru Europu, kad tamo oni vide more of the same, više istoga, bez naravno represije što je strašno važno, ali kako kaže Franz Neumann, represija može biti pobjeđena nasiljem, revolucionarnim i ratnim. Ova vrst ne može biti. Tu se pojavljuje nešto što će kasnije dovesti do shvaćanja jednodimenzionalnog čovjeka kod e, Markuza dakle do onoga što će još zaoštrenije se naći u njegovoj sintagmi represivna tolerancija. Sve se može reći, potpuna sloboda vlada, jer su riječi nevažne, jer se te riječi odnose na 50, 100, 200 ljudi ili kako bi rekli u filmima Woody Allena na ljude koji idu gledati filmove koji imaju podnapise s prijevodima, a nisu sinhronizirani, dakle koji gleda par tisuća ljudi i čitaju SAD, a svi ostali su potpuno rezistentni, cijepljeni su na bilo kakvu radikalnost riječi i zato je moguća tolerancija spram svih mogućih eskapada ideologijske, svjetonazorske i druge narave. Kada je početkom 1940. Adorno saznao da su mu roditelji konačno stigli u Sjedinjene američke države, od sreće im je napisao pismo. U njemu je napisao Šaljem vam najtopliju dobrodošlicu u zemlju koja je možda ružna i napučena trgovinama, hot dogovima i automobilima, ali je barem ovaj trenutak sigurna. Adorno je u ovim riječima izrazio ono što je većina suradnika Frankfurtske škole osjećala kada su u pitanju bile Sjedine američke države. Tamo su bili sigurni, ali im se nije sviđalo što su vidjeli. Njemački filozof Ernst Bloch opisao je Sjedinjene države kao slijepu ulicu obasjanu neonskom rasvjetom. Usprkos svim tim ne baš lijepim riječima za Sjedinjene države, dio suradnika Frankfurtske škole izravno se stavio u službu SAD-a u borbi protiv nacizma. Stuart Jeffries piše. Leventhal, Markuze, Kirchheimer, Neumann i Pollock pomogli su poraziti fašizam koji je opisala Frankfurtska škola tako što su radili za američku vladu. Polok je radio za odjel protiv trustova u Ministarstvu pravosuđa. Leventhal je radio u Uredu za ratne informacije. U međuvremenu je William Donovan, znani kao Divlji Bill, čelnik Ureda za strateške službe, u Američku ratnu obavještenu agenciju koju je utemeljio predsjednik Roosevelt 1941. unovačio tri člana Frankfurtske škole. Neumana, Markuzea i Kirheimera, da rade kao obavještani analitičari. Markuze rekao da je otišao u Washington kako bi učinio sve što je bilo u njegovoj moći da pomogne poraziti nacistički režim. Nakon rata Markuzeovi komunistički kritičari grdili su ga zbog toga što je radio za preteču Cije – ako me kritičari zbog toga prekoravaju, rekao je u jednom od kasnijih intervjua, to samo pokazuje neukost tih ljudi, koji su, čini se, zaboravili da je taj rad bio rat protiv fašizma i da prema tome nemam ni najmanjeg razloga da se zbog toga sramim. Oni su imali različita životna i profesionalna iskustva u SAD. Markuze i Neumann su se jako dobro profesionalno snašli kao suradnici američkih obavještajnih službi. Imali su oba dvojica veoma visoke funkcije u skupinama ljudi koji su pripremali programe za postupanje s Njemačkom nakon drugog svjetskog rata, na čemu se radi već nekdo do 1943. godine. Markuze kasnije ostaje sa svojim veoma važnim dijelom sovjetski marksizam, čovjek koji radi program shvaćanja Sovjetskog saveza za takozvani obavještajni kompleks SAD, što opet paradoksalno je Markuze jedino njih bio aktivni komunist ali je prošao jednu veoma interesantnu biografijsku stazu od komunista organiziranog do Heideggerovog asistenta, preko frankurskog teoretika do čovjeka koji radi velike dokumente za obavještajnu zajednicu i konačno gurua 68 revolucije pod navodnici. Markuza i Neumann ostaju u Americi From ostaje zbog drugih razloga jer se vezao uz psihoanalitički pokret i radi na istraživanjima autoritarne osobe i e, nastavlja zapravo na Freudovu nelagodu u kulturi svojim radovima Strah od slobode i tako dalje ili bijeko od dva naslova za istu knjigu. Horkheimer i Adorno se vraćaju u Njemačku. Benjamin je umro i to je zapravo ta razlika među njima pri čemu se Horkheimer i Adorno vraćaju u Njemačku kao ugledni profesori, rektor je bio Horkheimer nakon što se vratio i tako dalje. Adorno postaje naprosto legendom posljeratnog njemačkog lijevog intelektualnog kruga. Čovjek čije riječi e, na neki način smještaju kulturne pojave na njihovo mjesto, jer je Adorno, ponavljam, opet aktivan i kao književni teoretičar i kao glazbeni teoretik i kao socijalni teoretik. Dakle, on piše čitav niz strašno važnih kritika koje opredjeljuju ono što se zove postnacističkom Njemačkom u kulturnom smislu riječi. Max Horkheimer nastojao je u Sjedinim američkim državama održati rad instituta. Zbog toga se posebno brinuo da ne učini ništa kako bi uzbunio duhove u SAD-u. Kada je 1944. institut proučavao antisemitizam kod američkih radnika, Horkheimer se brinuo zbog reakcije američke desnice na, kako je to rekao, skupinu tuđinskih intelektualaca koji guraju nos u privatne poslove američkih radnika. Pored rada na održavanju instituta i pisanja sa Dornom dijalektike prosvjetiteljstva, Horkheimer je u SAD-u napisao i knjigu Pomračenje uma. Nju je završio ovim riječima. Danas se napredak prema utopiji prvenstveno spriječava potpunim nerazmirom između težine ogromne mašinerije društvene moći i one atomiziranih masa. Sve ostalo nadaleko i naširoko rasprostranjeno licemjerje, vjera u lažne teorije, obeshrabrenost spekulativne misli, oslabljenost volje ili njezino prerano skretanje u beskrajne aktivnosti pod pritiskom straha jest simptom tog nerazmjera. Ako pod prosvjetiteljstvom i intelektualnim napretkom podrazumijevamo oslobođenje čovjeka od praznovjerice u zle sile, u demone i vile, u slijepu sudbinu, ukratko oslobođenje od straha, onda je javna optužba onoga što se općenito naziva razumom najveća usluga koju um može učiniti. Adorno je u Los Angelesu pomogao Thomasu Manu u pisanju romana Doktor Faustus. Pisanje tog romana Man je počeo 1943. godine i to je bio njegov najpolitiziraniji roman. U njemu je glavni lik njemački skladatelj Adrian Leverkun, koji je rođen 1885. i umro 1940. U romanu Man kroz tog skladatelja priča priču i o dva desetljeća prije 1930 u kojima je uništena njemačka kultura i njezin humanizam i nastupilo vrijeme nihilizma i barbarskog primitivizma koji je na vlast doveo i naciste. Adorno je Manu pomogao da napiše dijelove romana u kojima se detaljno opisuje glazba, posebno ona suvremena. Na kraju romana Thomas Mann u epilogu piše o Njemačkoj kao zemlji koja treba prihvatiti svoje demone. Ona s jednom rukom preko oka, a s drugim otvorenim, gleda užase. Kada su se Adorno i Horkheimer vratili u Njemačku, naišli su na razorenu zemlju, koja po njima nije imala samo jednu ruku preko oka, nego su oba oka bila zatvorena za nacističke užase. On recimo piše jedan tekst 40, 50. godina, prostite, u kojem kaže, naravno trebalo je čekati nekoliko godina nakon kraja rata da se počne organizirati novi demokratski ustroj. Trebalo je A. pobijediti naciste, B. skinuti njihovu glazbu s radija i C stvoriti atmosferu sramote vezanu uz njih. Adorno istovremeno, to je specifično za njega, mrzio jazz, koji ima jednu važnu funkciju u posteratnoj Njemačkoj da onu glazbu marširanja, marševog koraka razlomi i tu se našao doista u veoma teškoj dilemi, jer je s jedne strane socijalno, sociologijski kao socijalni teoretik vidio koliko je to značajno, a s druge strane je imao svoje nekakve glazbene fiks ideje, prezir spram džeza ili prezir spram čitavog niza kompozitora koje je, recimo, Žana Sibelius i drugih koje je smatrao folkloristima i tako dalje. Tako da je tu malo leluja, ali je vidio neke stvari. Horkheimer se veoma brzo vezao uz novu nomenklaturu na univerzitetu, bio ugledan profesor. Njihova su predavanja, pogotovo Adornova, bila doista mjesta okupljanja koja su imala nekakav status kazališnih predstava i tako dalje. Horkamer je dosta brzo prestao predavati i otišao živjeti u Švicarsku dolazio bi recimo, to su ih bile svećanosti dva put godišnje u Frankfurtu, maltene su tramvaj zaustavljali u središtu Frankfurta ispred univerziteta kad je on dolazio, takva gužva bila i to je bio posjet mislioca s planine, a Markuza i Neumann pisali svoje knjige, zapravo članke, Neumann nije pisao knjige, nego mu je knjigu izdao zapravo Markuze, demokratska autoritarna država, nakon što je Neumann poginuo u prometnoj nesreći u Švicarskoj 57. godine. I to je situacija koja se može karakterizirati recimo kao onom koja pogađa kraj 50. i 60. godine. Tu je možda najvažnija knjižica Adornova Minima Moralija i s druge strane From djeluje preko jako popularnih knjiga koje su dovele do onoga što je postalo naslov njegovih zadnjih knjiga Imati ili biti. Do tog paradoksa da je ta njegova alternativa formula koju će danas vjerojatno svaki hrvatski seoski župnik koristiti u svojoj propovjedi, vjerojatno blaženo nesvjestan toga da to dolazi jedne ljevičarsko-židovske e, ateističke tradicije, ali to je nešto što danas crkva uzima kao svoju osnovnu poziciju. Godine 1964. Adorno je u Frankfurt pozvao Jürgena Habermasa, tada 35 godina starog filozofa, da od Maxa Horkheimera, koji se povukao u mirovinu, preuzme mjesto profesora filozofije i sociologije. Habermasu tada nije bila strana radikalnost studenata, ali se nije slagao s njihovim metodama. Nazvao ih je lijevim fašizmom. Adorno je podržao Habermasa. To mu je donijelo trajno neprijateljstvo studenata okupljenih oko Rudija Dučka i Hansa Jürgena Krala. Kada je krajem te 1964. Adorno na Slobodnom sveučilištu u Berlinu držao predavanje o Getojevom dijelu Ifigenija na Tauridi, dva studenta su tijekom predavanja razvili transparent na kojemu je pisalo Berlinski lijevi fašisti pozdravljaju klasičara Tedija. Godine 1966. Adorno je objavio knjigu Negativna dijalektika. U njoj je napisao. Nikakva univerzalna povijest ne vodi od divljaka do humanosti, no postoji put od pračke s kamenom do mega Takva univerzalna povijest završava totalnim ugrožavanjem organiziranih ljudi organiziranim čovječanstvom, što izražava bit pojma diskontinuiranosti društvo ne ostaje pri životu unatoč svojem antagonizmu, nego zahvaljujući njemu. Profitni interesi i time klasni odnos objektivno su motor proizvodnog procesa o kojemu ovisi život svih i čiji primat ima svoj nedogled u smrti svih. Negativna dijalektika je knjiga protiv sustava, protiv utopije i u njoj ima malo nade. Poljski filozof Leše Kolakovski u svojoj knjizi Glavni tokovi marksizma napisao je da nema puno filozofskih dijela koji daju tako nadmoćan osjećaj sterilnosti. Markuze je u Sjedinim američkim državama sanjao novu utopiju, a Dorno je pak u Europi bio krajnji pesimist. Čitava se ta kompozicija odnosa mijenja kad dolazi do radikaliziranja političkih i socijalnih i kulturnih prilika sa studentskim nemirima 67., 68. i 69. godine. Kada se dakle pojavljuju Frankfurtovci u onoj poziciji koju Adorno u jednom od svojih zadnjih intervjua formulira ovako mi smo shvatili da revolucija nije moguća, i zato smo se čiste savjesti bavili onime što nam je jedino ostalo, a to je teorijom koja bi možda mogla pripremati revoluciju. I onda nam se dogodilo da nas počnu interpretirati kao revolucionarne teoretike. I tu se stvar radikalno zaoštrava. Dolazi do niza napada na Dorna, koji je tu smatran utvrdom onih koji su eto kao naši, ali zapravo nisu naši, koje radikalni studenti doživljavaju kao prepreku revolucionarnom zanosu, od legendarnog skandala kad tri mlade studentice gole do pojasa dolaze od Ornov seminar i rade viceve na račun njegove estetike, do toga da traže od Adorna da se isprazni prostorija u kojoj se čuva knjižnica Instituta za socijalno istraživanje, za društveno istraživanje koja je bila mukotrpno skupljena u Njemačkoj pa prebacivana preko Francuske u Ameriku pa se opet vraća natrag. I kada Adorno kaže da će zvati policiju, onda je taj sukob do kraja zaoštren. Adorno kaže ja knjige i ni zašto ne dam. Ja zovem policiju jer je to najveća vrijednost koju mi imamo. Istovremeno, tada još razmjerno mladi docent Jürgen Habermas odgovara u jednom jako neugodnom okolišu. On se nalazi sam pred 500 studenata i mora odgovarati na njihova pitanja kako se on kao teoretik odnosi spram revolucionarnih zadaća. Pri čemu je, to nije nevažno, Habermas čovjek koji ima zeći usnu i veoma nerazgovetno govori, teško ga se razumije iz blizine, kamoli iz daljine. I to je doista nakaradno. Dakle, to je tako da se počne govoriti o crvenom fašizmu. Formulacija se pripisuje Habermasu, nije baš njegova, ali on je u jednoj rečenici, u jednom odgovoru na pitanje jednog novinara, dopušta kao formulaciju ako nije njegova. U ljeto 1964. na Korčuli, na Korčulanskoj ljetnoj školi koju je organizirao časopis Praksis, Herbert Markuze je tijekom svog izlaganja postavio ovo pitanje. Zašto bi izbacivanje postojećeg poredka bilo od vitalne nužnosti za ljude koji posjeduju ili se nadaju da će posjedovati dobru odjeću, dobro opskrbljenu smočnicu, televizor, automobil, kuću i sve to imati u postojećem poredku? Te 1964. Markuze objavio knjigu Jednodimenzionalni čovjek. U njoj je napisao Ako radnik i šef uživaju u istom televizijskom programu i posjećuju ista odmarališta, ako je daktilografkinja jednako atraktivno uređena kao i kći njezinog poslodavca, ako crnac posjeduje kadilak, ako svi oni čitaju iste novine, tada ta asimilacija ne ukazuje na nestanak klasa, već na opseg do kojeg potrebe i zadovoljštine koje služe očuvanju poretka dijeli potlačeno stanovništvo. Markuze je tvrdio da proletarijata o kojemu je pisao Marks više nema. Razvoj kapitalističkog sustava zaustavio je razvoj revolucionarne svijesti. Tko bi mogao biti novi nositelj revolucionarne svijesti? Za Markuza to su bili progonjeni, ljudi drugih rasa, stanovnici trećeg svijeta, studenti. Jedini koji je direktno vezan uz te pokrete jest Markuze. Njegove su knjige okusnica I Markuze dolazi u ljeto 67. godine na seriju predavanja u Berlin, koje je tekst je objavljen pod naslovom Das Ende der Utopie, kraj utopije. I diskusija sa studentima je tamo objavljena to je bilo vjerojatno 1500 ljudi u groznoj vrućini nagurani jedni na druge, koji su bez daha 6-7 sati slušali Markuza i pitanja koje su mu postavljene. I odgovor na jedno od pitanja koje glasi prilike ovako, mislite li da možemo bez posebnih teorijskih priprava krenuti u revoluciju? Markuza kaže sljedeće. Zamislite da hoćemo napasti policijsku postoju, razoružati policajce kao naoružani odred krupnog kapitala i pitajte se treba li nam prije nego što napadnemo policijsku postaju znanje o tomu što ćemo napraviti umjesto nje, a pogotovo precizno znanje. Dakle, nama je recimo dovoljno da znamo hoćemo razoružati policajce i recimo napraviti ambulantu iz policijske postaje, a ne moramo znati hoće li biti ovaj ili onaj odjel na prvom katu u prizemlju i tako dalje, to ćemo napraviti naknadno. Drugim riječima ne trebaju nam posebne teorijske priprave. Idemo u revolucionarnu akciju jer je dovoljno da znamo da nećemo to što postoji. Formule 68. pokreta su tu jako dobro poznate i one su na užas Adorna i ovih klasičnih teoretika zapravo dovele do toga da su postali nepotrebni. Adorno umire 69. godine, prije toga piše nekoliko veoma ružnih pisama Markuzeu u kojima mu prigovara da je postao demagog sa zasukanim rukavima. Dornu se kao gospodinu činilo potpuno nepojmljiv da jedan profesor govori pred studentima sa zasukanim rukavima. I nakon njegove smrti Markuze drži jedan doista ovako potresan i potresen govor na frankurskom radiju, odnosno sjećanju u kojem glasovita rečenica glasi Čovjek koji je mislio tako radikalno kao Dorno, mogao si je dopustiti da živi tako malograđanski kao što on živio, a da to njegovu poziciju ne kompromitira. To je post festum priznanje, Godine 1969. nedugo prije smrti teodor adorno izjavio je u jednom intervju ove riječi. Utemeljio sam teorijski model mišljenja. Kako sam mogao znati da će ga pokušati implementirati molotovljevim koktelima? Adorno i Korkheimer nikada nisu bili revolucionari. Veći dio života posvetili su odgovoru na pitanje zašto do revolucije nije došlo. Herbert Marcuse krenuo je drugim putem. Zajedno sa Marksom i Mao Tse Tungom bio je heroj studentskog bunta s kraja 60. godina. Razlike u teoriji dovešće do sukoba između nekadašnjih suradnika u Frankfurtskom institutu za društvena istraživanja. Sve najradikalnije forme koje je pokret zauzeo protiv malograđanštine postale su kulturnom vrijednost i modnim hitom. Počinje se sa željom da se mlada generacija razlikuje od stare generacije svojom glazbom, na primjer rock glazbom. Jedan stari roditelji sa malom djecom slušaju istu glazbu. Sa dugim kosama nasuprot fino šišanim bankarima i srednjovjekim funkcionarima, na jedan put bankari puštaju duge kose. Sve što je trebalo biti znak promjene prihvaća se kao nova moda i to je amortiziralo naboj. Vi imate alternativne umjetničke prakse, njih proglašavaju novom velikom umjetnošću. I svi dolaze u velike muzeje, ljudi koji su skupljali smeće, doslovce rekavši to što ja izlažem smeće, ono što je za vas smeće, pokazuje što ja o vama mislim. Dakle, ako je vaše smeće umjetnost, onda ste vi zapravo smeće. To je bila poruka. I sad to smeće dolazi u muzeje u najboljim dijelovima New Yorka ili Amsterdama i tako dalje. Ono gdje je stvar dodatno E, bila zaoštrena je bilo pitanje takozvane seksualne revolucije. Doista je tako i to je današnjim e, generacijama teško shvatiti da početkom 60. godina svugdje u Europi mladić koji bi zagrlio djevojku na ulici, a išao u gimnaziju, dobio bi i oni djevojka opomenu ili ukor u školi. Jer se to smatralo nedopustim doticanjem na javnom mjestu i tako dalje. I to važi po čitavoj Europi. Ta skrušenost spram seksualnosti bila i kod komunista i na zapadu malograđanski prihvaćena i protiv njih se pojavljuje seksualna revolucija sa svime što je trebalo biti revolucionarno pozivom na opet Wilhelma Reicha, Froma i slično. I ona postaje nekom vrsti mode i bude prihvaćena. Novo oblačenje postaje vrsti mode i to je prošlo. Španjolska koja je imala Franko diktaturu Grčka koja je imala diktaturu pukovnika nakon toga zakonom zabranju mini suknje i moraju se povući. Jer ta diktatura, koliko god bila moćna, ne može protiv ove mode djelovati. Sa stajališta Frankurtovaca, to je značilo dakle se oni vratili tamo od kud su htjeli otići, dakle u poziciju teoretika revolucije. Već umiru Adorno i Horkamer. ostaje zapravo Markuze, From je već čovjek koji se bavi drugim pitanjima i njega ovdje zapravo ne smatraju politički važnim, nego u ovom psihoanalitičkom smislu je on autor svojeg ranga. Benjamin i Neumann su umrli već prije, ostaje zapravo samo Markuze koji umire 75. godine i nakon Markuza ostaje Habermas koji je vjerojatno sa teorijom komunikacijskog djelovanja napisao završnu riječ, koliko god to pretenciozno zvučalo, frankurske teorije, koja odustaje od bitnih elemenata kritičke teorije, ali se okreće tom pitanju o komunikacijskom djelovanju, dakle o načinu da se unutar modernih zajednica postižu neki ciljevi ili efekti. Godine 1962. mađarski filozof Đerđ ili Georg Lukač napisao je predgovor za novo izdanje svoje knjige Teorija romana. Ta je knjiga uz povijesti klasnu svijest jedna od ključnih Lukačevih dijela. Lukač je bio jedan od najvećih živućih marksističkih filozofa. U kratkotrajnoj sovjetskoj Mađarskoj Bele Kuna bio je komesar za kulturu. Te 1919. bilo mu je 34 godine. Nakon propasti revolucije otišao je živjeti u Beč, onda u Berlin. U Njemačkoj je upoznao dio suradnika Frankfurtske škole. Godine 1933. Lukač je pozvan u Sovjetski savez i bio jedan od malobrojnih mađarskih komunista koji je preživio Staljinove čistke. Preživljavanje imalo svoju cijenu. Lukač je u nekim svojim dijelima nastojao teorijski opravdati staljinizam. Nakon rata vratio se u sada Narodnu republiku Mađarsku gdje ga je režim Maćaša Rakošija nastojao iskoristiti za opravdavanje čistki u društvu pisaca. Za vrijeme Mađarske revolucije 1956. Lukač je bio ministar kulture u reformskoj vladi Imre Nađa. Nakon gušenja revolucije deportiran je u Rumunjsku i jedva je izbjegao smrtnu presudu. Kako bi preživio, krenuo je u takozvanu samokritiku i do smrti 1971. ostao je odan Mađarskoj komunističkoj partiji. Godine 1962. u predgovoru tom novom izdanju teorije romana Lukač je napisao ove retke. Znatan dio vodeće njemačke inteligencije, uključujući i Adorna, uzeo je prebivalište u Grand hotelu Bezdan, koji sam ja u vezi s mojom kritikom Schopenhauera opisao ovako. Divan hotel, opremljen svim luksuzom, na rubu bezdana, ničega, apsurda. I dnevna kontemplacija bezdana između divnih jela ili umjetničke zabave samo može povećati uživanje u istančanim užicima koji se nude. prizor zapadnih lijevih teoretičara koji kontempliraju luksuzu dok je svijet na rubu provalije usmjeren prije svega na suradnike Frankfurtske škole, iako je samo Teodor Adorno poimence spomenut. Taj prizor Grand hotela Bezdan najoštrija je lijeva kritika Instituta za društvene istraživanja koje je 1924. počeo s radom u Frankfurtu, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Ovo je obrazac Lukačev koji se zapravo prvi put pojavljuje, sad se to zna iz Lukačevog arhiva, u jednom tekstu koji je on 33. godine napisao koji se zove Grand Hotel Upgrunt ili e, Grand Hotel Provalije, je motivirao jednu jako popularnu knjigu koju je zašla prije 7-8 mjeseci Stuarta Jeffreysa koja se zove opet Grand Hotel Provalije. I tu je dana jedna ružno upečatljiva slika, gospoda sjede, jedu dobru hranu, piju dobra pića i sa zgražanjem gledaju propast svijeta u tom ponoru, što je dosta vjerljivo. Problem je jedino što se to zapravo odnosi i na Lukača. Jer Lukač je jednako tako ostao u teoriji kao i oni. S tim da je Lukač, za razliku od njih, nakon velikih knjiga iz 20. godina, napisao čitav niz knjiga koje su bile pokušaj da se Staljinu pružio teorija, a Stalin rekao da njemu ta teorija hvala lijepa ne treba, ali on je svejedno radio ontologiju društvenog bitka i čitav niz velikih estetika i tako dalje, ogromnih knjižurina. Dakle, stvarao sustav. Ako išta protiv marksa intencije, to je bilo stvarati sustav. Barem su Frankfurtovci bili korak ispred njega, su znali da treba ostati na kritici, kritike za Marksa bitna metoda, a ne usustaviti sve što je on od Hegla naučio kao nešto što je neprihvatljivo. Frankfurtovci su s jedne strane okupljali jako širok krug ljudi. Recimo, jedan od suradnika koji objavio dva teksta u časopisu za socijalno istraživanje odnosno društveno istraživanje, bio je Richard Zorge, poznati špijun koji je javio prvi iz Japana kad će biti napad na Sovjetski savez, a Stalin mu nije vjerovao, poslije su ga hvatili i ubili. I to pokazuje kakav se sve širok krug ljudi tamo pojavljivo. I oni su se širili, ali su ostali kao paradigma oni koji su kritički upozoravali na taj element propasti, na tu provaliju. Doista se nisu bacali u nju, doista nisu gradili most preko nje, osim Markuza koji je to na trenutke pokušavao. Ali su barem rekli ljudi, oprezno hodajte za pet metara je rupa, dalje se ne može ići, barem su na to upozoravali kako stvari idu i ostali su mimo socijalnih kritika koje su danas dijelom i dalje aktualne, dijelom više nisu, ostali su strašno važni time što su pokazali kako se kroz kulturu zbivaju politička i prije svega ideologijska pomjeranja koja mogu dovesti retrogradno ili revolucionarno, češće retrogradno, do toga da društvena struktura dođe u opasnost. Uveli su taj pojam masovnosti kao ključnog problema skupa sa Rajhom u osnovcu na Freuda i pokazali su, upravo kod Neumana kao pravnog i političkog teoretika, koje su dvojbe u vladavini prava pod pretpostavkom monopolnog kapitalizma, a što se danas zove u Hrvatskoj recimo Lex Todorić. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Tomislav Šamec, urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.